أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك دوام النعمة وحسن الختام Zahvala uzvišenom stvoritelju Neka je salavat i salam posljednjem Allahovom poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam njegovoj časnoj porodici vrlima ashabima i svima koji slijede uputu Islama do sudnjega dana molimo te gospodaru da nas počastiš korisnim znanjem i da nam dadneš iz riznica svojih da se na najbolji način koristimo znanjem kojem si nas ti poučio. Molimo te gospodaru da nimet, blagodat i blagodati koje nam daješ budu stalne. I molimo te da u trenutku preseljenja preselimo sa imanom. Amin. Na samom početku zamolit ću vas da proučimo Fatihu i sjetimo se dobom imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitam. Zidane lillahi l fatiha kada gledamo živote velikih ljudi, ne možemo da se ne upitamo kako su oni uspjeli u svojim relativno kratkim životima toliko za sebe ostaviti. Nekada kada gledate samo biblioteku jednog od imama u hadisu, sada kada biste napravili grupu ljudi koji će samo to raditi, samo na pisanju, sabiranju raditi, možda njih deset ne bi uradili koliko je on jedan. I to je jedan keramet, jedna počast koju je uzvišen i Allah dao ranijim generacijama. I iz tog razloga mi, muslimani ove generacije, i muslimanke, trebamo uvijek imati poštovanja prema onima koji su prije nas nosili islam. Jer su oni svojim radom pokazali da su ti plodovi i ti rezultati njihovog života uistinu potvrda njihove iskrenosti gospodara. I uvijek se čovjek pita kako su to uspjevali prije nego što ću doći ovdje umpadne tri stvari koje oni imaju mi nažalost nemamo. I siguran sam da dokle gotove tri stvari ne budemo imali u bilo kojem aspektu svoga života nećemo biti toliko produktivni. Kaže ranije generacije učenjaka, uleme i učenika, oni koji su tražili znanje, kaže jeli su samo kada bi ih glad savladala. Samo kad više ne može da izdura da ne jedi. Kaže spavali su samo kada bi im san oči savladao. I kaže, pričali su, govorili su samo kada je bilo potrebno. Tri ove karakteristike su između ostalog i karakteristike imama Buharije čiju zbirku čitam. Jeli su samo kad je neophodno. Subhanallah. Spavali su samo kada ih san savlada. I govorili su samo kada je kada je nužno, kada je potrebno. Danas imate karakteristiku da se Učenim smatra onaj koji na sve komentariše. Nije to učen je onaj koji za Allaha boji. je onaj koji komentariše kako bi popravio stanje. Ne kako bi dodatno zakomplikovao. Ne dodaje ulje na vatru. Vidiš dva insana svađaju se. Tako ti gospodara, ako priđeš jednom od njih, pa počne spominjati sve lijepo što ovaj drugi govori. Normalno je da ćeš Jedan od drugog. Danas imate situaciju čim dođe do konflikta među ljudima. Subhanallah. Odma bujica riječi, bujica osuda. Ne umijemo razlučiti između pojava i ljudi. Danas insan nosi neki grije. Sutra možda bude bolji i od mene i od tebe deset puta. Odvojimo ljude, odvojimo ljude od njihovih dijela. Taj stil življenja je rezultirao onim čime je rezultirao. Jedan francuski stručnjak pravni je kazao da mi imamo riznice pravne koje vi muslimani imate. Mi bi se zaista time ponosili pred čitavim čovječanstvom. Jer toliko je naša ulema, učenjaci, faki, pravnici i drugi, su razradili to do u detalja. Vi gotovo ne možete dotaći oblast, a da ne možete pronaći da su oni do u detalje nama pojasnili šta, kako i suhan. Zbog toga taj stil življenja je rezultirao nečim. Ja vas molim, jedna od glavnih poruka ovdje jeste nastojimo živjeti stil življenja Resulullaha sallallahu To je taj stil življenja. Znate kada šebu Ebu Bekri i Omer susreli se, pa kaže gdje si krenuo Omere, kaže krenuo kod tebi, kaže što si krenuo kod mene kaže nemam ništa da jedem već danima, nema, ima li nešto kod tebi? Kaže nema ništa i jedan drugom pokazuju kamen su zavijezali na svoje stomake. Kako bi želdac manili, manje se glad osjeti. Zbog toga kažu da je najopasnije razvaliti želdac. Kaže, hajmo kod Resulullaha sallallahu alaihi wasallam. Kad su došli kod njega, on posti. Kaže, Allaho poslaniće mi gladni pokazuju kamenje, žale se Resulullaha sallallahu alaihi On podiže njemu dva kamena na stomaku. Danas kada gledamo stil življenja Resulullaha, druge se stvari naprijed stavljaju. Neke manifestativne stvari koje vidi svako. A ona je kamen bio pod košuljom. Nije ga mogao vidjeti svijet. I zbog toga insistirajte kod sebi da imate dijela i stila življenja Resulullaha sallallahu alaihi za koje ne zna niko. Kakav je bio Resulullah u svojoj kući? Sjećate li se opisa Hazretija Iše kada opisuje Rasulullah, kada bi ušao u svoju kuću, kakav bi bio? Kaže, čim bi ušao, odmah bi nama ukućanima pomagu. Odmah. I tako bi ostao u tome, nema odmora. Sve dok ne bi zaučio ezan. Kada bi zaučio ezan, niti mi njega znamo, niti on nas zna. Namaz. Vrijeme namaza. Subhanallah. Svi možemo ovim ili onim ukrasom sunneta se. To je lijepo. ukrasti izaći pred ljude. A hoćemo li takvi biti u svojim kućama? To je stil življenja Resulullah sallallahu Prošli put smo počeli sa poglavljem kako je vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam, 11. poglavlje u knjizi o znanju sa vremena na vrijeme govorio ljudima kako ne bi im predavanja Resulullah sallallahu alaihi sallam bila dosadna, kako im ne bi dosadili ili kako ne bi oni osjetili jedno prezasićenje. Pa smo kazali da je to Resulullah sallallahu alaihi radio iz straha da se to desi. To je jedna vrlo bitna stvar. Inače, u promjeni i osobina i ljudi, mi imamo situaciju, zabolite neka pojava. Pa malo, malo kad vidiš insana, ti njemu skreniješ pažnju na to. Vremenom njemu dosadi to što mu stalno potenciraš na tu neku negativnost ili tu slabost. Jedan ahbab Allah dragi ga počastio da zove gospodaru, imao je prijatelja najboljeg, međutim on se nikako nije htio odazvati. I on je tako pozivao njega, ali jednom ga pozove pa kaže čitav jedan period dovu za njega uči. Ne bi gospodar dao onaj savjet što mu je dao prošli mjesec da rezultira neći. Mi danas želimo, mislimo naše riječi toliko jake naše misli toliko bistre da čim kažemo da će se stvari iščiti. Neće. Možda ćemo mi posijati, za deset godina će Ne znam. Aba mi jedan kaže, preselio mu deda. I kaže, kakvi su ti ljudi bili, to znaju svi koji se družili sa starijim hađijama. Danas pogledajte džamije koga ribsu. Zato što naša generacija nije u stanju da ih održava. A one stare hađije koliko god da su bili persovi, koliko god da su imali nekog, jele malo onako potješki. Vjeruj mi, oni su to čuvali koći u glavi. Desilo se, znalo nam se desiti, u Čaršijskoj džami uđemo, sjednemo na jedno mjesto, na džumi, dođe jedan stari hađo kaže, ustane to je moje mjesto. Pazi, oni, nije to, nije to nikakvo zlo. To je mali jedan detalj. a taj hađa je 30, 35 godina tu džamiju izmetio. Služio toj džamiji. I zato ono što dosadi čovjeku, vrlo je upitno da li je on bio na nivou znanja, razumijevanja i primjeni. Da li je on razumio šta znači održavati džan. Šta znači biti od onih za koji gospoda, pazite, gospodar kaže, to su oni koji vjeruju u Allaha i sudnji dan. I za one koji grade džamiju i koji održavaju džamiju, Resulullah kaže da se njima grade džamije u, u džennetu. Pitanje primjeni. Imamo problem. Puno priče, bujica riječi, kaže gdje si bio? Kaže bio na hudbi, bio na predavanju. O čemu je imam pričao? Kaže islam i muslimani. Dobro, sljedeći pita, ga vidiš, pita šta je? Imam pričao, kaže muslimani i islam. I vrti. Šta je to što si uzao ovu heftu da radi? I zato svaki put, prošli put sam vam skrenuo pažnju, dajte da malo razmišljamo, da razmišljamo o našoj stvarnosti. I zato je Resulullah između ostalog imao ovaj period govori im ponedjeljkom. Čak se prenosi da je Hazreti Abdullah ibn Mesud koji je otišao u Irak, u Kuf, samo četvrtkom držao. Evo ovako kako se mi skupljamo. Hazreti Abdullah ibn Mesud je to uveo. To je sunnet od Resulullaha sallallahu alaihi sallam koji Pitaju ga zašto nam ne govoriš češće? Pa de nam ti ponedjeljkom, pa de nam ti petkom, te de nam ti subotom, te haj Boga ti radio emisija, haj Boga ti na televiziju. I na kraju šta? Če si bio? Šta si radio? Kakav je efekat toga? Ništa. Kaže Hazreti Abdullah ibn Mesud. Resulullah koji je vrhunac čistoći, vrhunac iskrenosti nam je govorio s vremena na vrijeme, a hoćete da vam ja govorim uvijek. Zašto? Da, os, da otvorimo prostor ljudima da primijenu. Jer ako nema prostora za primjenu, onda je onaj nivo slušaoca i slušateljki uvijek jedan. Samo slušaju super, slušamo i još klimamo glavom i svi tapšu u joj, jesi govorio. I mene će gospodar pita što sam govorio. Vas će pitati što ste slušali. Ako ne živimo to u svojim životima, onda je upitno zašto će nam to. I zato uvijek na početku kažemo gospodaru zaštiti me od znanja koje neće koristiti. Pouči nas koristiti. Sljedeći hadis to je jedan od glavnih razloga što upravo ovo pokušavam sa Resulullahom se družiti sallallahu alaihi sallam kroz njegove hadise. U jednoj predaji kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam onaj koji oživljava onaj koji oživljava moj sunnet ta osoba muško ili žensko, mlad ili star, mene je voli oživljava moj sunnet Sunnet Resulullaha je s vremena na vrijeme uzeti znanje, uzeti informacije i onda ih pretočiti u svoj život. To je ovo. Kaže, ko oživljava moj sunnet, taj mene voli. Subhanallah. Da ništa drugo nema. Od posticanja na, na, na halku hadisa, dovoljno ti ovo. A kaže Resulullah, ko mene voli, sa mnom će u džennetu biti. Kur'an ima svoju poruč? Sunnet ima svoju porodicu. Islam ima svoju porodicu. Čega smo mi porodica? Čaršija, 500.000 je duša ovdje. Kada spomine sunnet Rasulullah, kod određenih ljudi osjetiš kada si mu šamar udario. Zbog određenih postupaka pojedin. Zašto? Ko oživi moj sunnet, taj mene boli. Ako je voli, sa mnom će u džennetu biti. Zamislite da reći. Ovaj hadis govori o tome još jedan moment, još jedan element u govoru sa ljudima, u obraćanju ljudima. Šta je bitno? Čemu nas Resulullah sallallahu uči? Kaže imam Buharija navodi sened hadisa. Sened, rekli smo, to je lanac, niz prenoslaca. Hadesana Muhammed ibn Bešar, kala hadesana Jahe ibn Said, kala hadesana Šobetu, a nebi Tejah, an ni ani nebi sallallahu alaihi wasallam. Prenio nam je Muhammed ibn Bešar od Jahja ibn Saida, od Šobe, od Ebu Tejaha, od Enesa radijallahu anhu, od vjerovijesnika, da je rekao Jesiru wala tu'assiru Olakšavajte, a ne otežavajte. Wabeširu nefiru. Obradujte ljude. Unesite radost u njihova srca. A nemojte ljude plašiti. Nemojte ih zastrašivati. Ovo je još jedna, još jedna smjernica koja govori koliko je bitno. Pogledajte, Resulullah s jedne strane kaže olakšavajte, a ne otežavajte. Kod nas je obrnut proces. Kod nas se uglavnom govori o negativnom, kaže mi to vama govorimo kako vi to ne biste radili. Čim se negativne stvari stave naprijed, mi ih vidimo more u našem društvu. Onda ljudi, one postanu trend. Postanu nešto što je uobičajeno. I onda ih je vrlo teško iskorijeniti. Ne možeš jednostavno, ljudi se zalijepili zato Mali broj ljudi mali broj ljudi koji su u stanju nakon što u nešto uđu da iz toga izađu. Da razmisli. To isto kao čovjek kada se guši. Vi znate, lako je sa obale dovikivati čovjeku da je ovo, da je ono. On je u vrtlogu. On se guši. I tri su nivoa ljudi. Vi razmislite gdje smo mi. Općenito kao zajednica, ne samo kao pojedinci. Kaže, ispod prosječni ljudi se vezuju za stvari. Materiju novac, kuće, žene, suprotni spol, muškarce, vezuju se, vezuju se za stvari oko sebi. To ovi prozori koje nam je gospodar dao, oči, uši, što imamo, to nam prvo pokazuje. Ispod prosječni ljudi. Prosječni ljudi se vezuju za ljude. Nije on u stanju izroditi neke stvari, osmisliti neke stvari, neki haj da imamo. Nego on se vezuje, znaš, alhamdulillah, ovaj nas vodi i mi idemo, mi guramo to i to. Idemo, mi vodimo brigu o jetimima, mi stipendiramo učenike, mi e, gradimo džamije, mi pravimo munare, mi štampamo knjige, bez obzira šta. Ispod prosječni za stvari, prosječni za ljude. Znači nije vezan za materiju, nego je vezan za nešto što taj čovjek ima. Nadprosječni ljudi se vezuju zašto? Za ideje. I kada je Resulullah sallallahu alaihi wasallam preselio, Hazreti Ebu Bekri je svima sahabima održao ovu lekciju. Sjećate se kada je izašao? Svi ste čitali o tome. Pa kaže, ko je robovao Mohamedu, Mohamed je preselio. Ako robuje gospodaru, gospodar je živ i ne umire. Šta hoće reći? Služiti, izmetiti islam, je obaveza bio Resulullah sallallahu alaihi wasallam među nama ili ne bio obaveza Koji je tvoj, u čemu si ti? Čime se baviš? Dobro, bavim se svojim poslom. Odlično, šta je tvoj posao? To i to, dobro, zato si plaćen. Ima li nešto da čekaš da te gospoda za to nagradi? Da nisi plaćen ovdje za Pa ranije generacije su osjećale tugu kada im se desi da učine neko dobro pa vide da im se vrati. Kaže jedan ahbab, nakon drži predavanja, kaže ja došao u bolnicu, povrijedio se, onaj što me dočekuje na vratima, selam alej hafze burum, a on se polomio sad. Pa ušao kod onoga radiologa što ga snima, kaže selam kaj je subhanala ja sam pomislio na one kojima je Allah ubrzo dobra djela na dunjalu. Jer me pazi kaže, ko kap vode na dlanu. To je možda što mi je gospodar odbio djela i dao da dobijem nagradu na dunjalku. Zato ovaj hadis Rasulullah olakšavati, a ne otežavati. Danas imate situaciju da ljudi između mišljenja uglavnom biraju ono što je teže. Kada govore drugima. A kada govore sebi, sunnete može ostaviti. Nije nikakav problem. Što? Pa nije to pritrčan. Ja. Vi znate za onoga medresliju kojeg je babo poslao u, medresu pa nakon godine dana vratio se sin kući, kaže babo klanja sunnete, sin ne klanja. Pa kaže šta je to? Pa kaže to se babo kaže može ostaviti. Kaže, babo, lupio ga, kaže, i na njivu poslu. kaže, nisam ja tebi poslao u medresu da mi naučiš šta možeš ostaviti. Nego šta trebaš raditi. I zato, takvaluk jeste da čovjek olakšava ljudima oko sebe, da im ne otežava. Danas baš razgovaram s jednim profesorom na fakultetu koji se bavi fikom, baš konkretno. Kaže, Kenane, mi moramo olakšavati ljudi. Mi ne smijemo dozvoliti da ljudi radi našeg postupka se udalje od islama. Zaboravi na gospodara, zaboravi na vjeru. Zašto? Zato što smo mi, umjesto da ih obradujemo, da kažemo da je Resulullah s.a.v. rekao Islam je počeo kao usamljenik i opet će biti kao usamljenik. Kaže Allahu poslaniće, koji su to usamljenici? Kaže, oni koji nastoje popraviti stvari kada, kada vlada fesad, nered u društvu. To treba da nam bude vodilo da obraduješ, zamisli subhanallah, zamisli dana. Svi ćemo ako Bog da to dožive taj trenutak. Kada na sudnjem danu budemo iznosili, odnosno gledali svoja dobra djela. Šta očekujemo da bude tu? Mi imamo ambijent na kojem tako mi gospodara svi bi nam umet Muhammeda sallallahu od istoka do zapada bi nam pozavidio što imamo slobodu što imamo mogućnost, što imamo prostor, prostor da napravimo, da organizujemo, a mi ne radimo. Blagodat koju nam je Allah dao, ja ne znam kako ćemo opravdati. Blagodat se čuva tako što ćemo biti zahvalni. Spominjao sam i stalno spominjem. U jednoj od muslimanskih zemalja par momaka udružili se, očistili svoju mahalu, sutradan specijalna policija upada i svi i hapsi. Kaže mati jednog od mladića, kaže što to? Što ste ih uhapsili? Kaže, pa šta su radili? Pa kaže ništa, planjaju u toj džami i očitili svoju mahalu. Pa kaže, u čemu je onda problem? Pa kaže, problem je, kaže, kad su očitili mahalu, kaže šta će dalje očistiti? Kaže, al grad? Pa kaže, doći i do nas. Mala promjena, mala, to je boba. Boba kjera, ne, nemaš ga šta vidjeti. Ne dozvoljavaju da bude hajr. I mi osuđujemo umet Muhameda, nemojte. Kontekst u kojem smo mi, hvala dragom Allahu, nije, vjerujte mi, nije kao kontekst u kojem su drugi muslimani. Nemaju svi luksuz da mogu ukazati šta hoće, kazati gdje hoće, razgovarati o stvarima, pokretati stvari udruživati se u dobru. Nemaju svi taj luksus. I zbog toga ovaj detalj Resulullahovog metoda u unošenju radosti u srca ljudi trebamo zaista slijediti. Nemojmo ljude prepadati Islamu. Danas, ako pogledate, kada smo sabrali glavni razlog zašto pojedini ljudi bježe od vjere, bježe od praktikovanja vjere, to je zato što su prepadnuti Islamu. Vjerujte. Prepadnuti vjeru. Prepadnuti. Pomišljaju da je to poput brda Trebević koje se treba natovart na leđa. Zašto? Zato što smo mi odgovorni. Mi smo trebali nositi taj No, prezentiranja vjere kako jest. Pa da ljudi vide da je to jedna čistoća. Prije svega čistoća u srcu. I saznanje. I znanje da ćemo ako Bog da pred gospodara doći. Danas ta izazov, ne znam kako ćemo, ga, kako ćemo na njega odgovoriti. Ne znam, zaista. Nemam, nemam ključ za ta vrata. I ne mislim da iko od nas pojedinačno može dati ključ za ta vrata. Ali ona misija o kojoj uvijek govorim, a to je misija prenošenja vrijednosti sa naše na sljedeću generaciju. Ja znam kako je moj dedo i kako je moj otac na mene prenosio islam. Ja se sjećam da nikada se nije moglo desiti da dedo legne spavat poslije sabaha da ne uči musa. I da mene stavi pored sebe. A ja vam kažem, sada kako mi podižemo svoju, svoje vlade, svoju djecu? Na kojim vrijednosti? Šta je to što im želim? Kakav smo im ambijent pružili? Ovaj hadis Resulullah olakšavajte, a ne otežavajte. Obradujte, a nemojte žalost. Jednak je onome hadisu Dajte jedni drugima poklon, volit ćete se. Ne može, gospodar je dao da srce voli onoga ko mu čini dobro. I zbog toga Ulema je uvijek govorila, gospodaru ne daj da me nevjernik ili da me onaj veliki griješnik počasni nečim. Pa kaže da ga moje srce zbog toga zavoli. Danas imate takvu situaciju. Da naša srca vole one koji nisu, ne dijele naše vrijednosti samo zato što su oni u stanju iznijeti neke stvari. Bliži se mjesec Ramazan. Nemamo još malo više od dva mjeseca. To je vrlo brzo. To će kao dlan odlan proći. Naš Faris i ova ekipa momaka već su počeli osmišljavati šta i kako u Ramazanu raditi. Ja bih vas zamolio sljedeći put već. Uzet ćemo da, da iskomuniciramo šta hoćemo. Moramo imati iftare, morate se vi znati među sobom generacijski iftar. Morate se vi znati međusobno. Nemojte bježati od toga da se znate međusobno. Problem imam ako se vi ne znate međusobno. Dolaze mi babi govore, imam problem, ne mogu da se upoznam sa djevojkom. Djevojka dolazi, ne mogu da se upoznam s mom. Vi se generacijski morate povezivati i mi smo obavezni stari da vam pomognemo u tom. I stari, moramo mi imati ono što ova halka iznjedri. Nek to bude trun jednak ja sam ahbabima govorio stari, trun jedan nek bude. Elhamdulillah, bolja je nego ništa. Hoćemo se organizirati pa posjet neki džemat povratnički? Hoćemo bilo šta uraditi? Dogovorit ćemo se. Trun jednu da uradimo, bolje nego da ne uradimo ništa. Obavezno, uz Božiju pomoć da to organiziramo. Naravno, Fars će biti tu otvoren, ima evo i naš Vedran Alberg je tu ovaj, administrator, on će ako Bog da to iskoordinirati ovaj, što se tiče ove tehničke strane. onaj otvoreni smo za vaše prijedloge, ali nemojte da mijenjamo državu. Nemojte, brate, ne možemo, nema nas stotinja. Kaže čovjek, znate za ono anegdot, kaže do 20. godine mijenio bi svijet. I onda kad skonta u 20. da to neće moći uraditi, kaže do 30. mijenja državu u kojoj živi. Pa kaže kad shvati da i to ne može do 40. misli promijenit će čaršiju. Dajte da počnemo s onim što možemo uraditi zaista. I najduži put i najveća ostvarenja u smislu društva počinju sa prvim korakom. Koliko god da je mal taj korak, hajmo ga mi napraviti. Hajmo mi pružati ambijent u kojem ćemo se mi moći sretati, družiti i još jednu stvar uporno nastojati da ovo ne budu samo druženja radi druženja ili druženja radi slušanja. Niti ja, niti vi imamo od toga hajda. Mi se moramo družiti kako bi produbili vjeru u svojim srcima, kako bi proširili svoja znanja i kako bi što više u ovome životu kojem, kojeg živimo nastojali biti muslimani i muslimani. Mi smo danas zaista na jednoj, neću reći raskrsnici, nije mi draga riječ, u najmanju ruku rasputnici. Jer ćemo krenuti putem djelovanja, utjecaja na ovo društvo. Ili je samo pitanje momenta kada ćemo zaista doživjeti da nam se ta vrata mogućnosti rada zatvore. A onda ćemo reći, e da mi je Bog da da sam, da mogu. A ne možeš. Zatvorila se vrata. I zbog toga u sljedećoj hefti, do kraja sljedeće hefti, do sljedećeg četvrtka, bih vas zamolio samo jedan detalj. Vi svi znate, bez izuzetka, koliko se zla dešava oko nas. Žao mi je reći da se tako mučne stvari dešavaju, da jednostavno čovjek ako ima u sebi trun jedan, oni iskrene emocije i prema, ne, ne samo prema uzvišenom stvrtelju, nego i prema onome insanu kojeg je, eto, Allah dragi dao, pa smo mi insan i insan. Stvari koje jednostavno mi ne možemo, razum, naš staj, ne možemo da razumimo na koji način su se stvari dotle, dotle ovaj, otpete, ali da ne spominjem, ne mogu, ne, jednostavno ne želim te negativnosti da spominjem, ali one su prisutne. Ja vas molim da vidite u svome životu ima li neka negativnost koju vi smatrate da možete pomoći da se ona riješi. Pa 0,00001%. Je to problem mladića i djevojaka? koji žive daleko od gospodara, pa im je teško i prići, kazati im nemoj tom stazom, znam kod vodi. Vidio sam one i svoje generacije koji su krenuli tom stazom. Je to problem alkohola? Je to problem bilo čega, nemoralnog života? Je to problem nasilja? Je to problem nezaposlenosti naše omladine? Naš problem je veći besposlenost nego nezaposlenost. tu su besposleni, nemaju što da radi. Dajte da samo jednu jednu negativnost probati, Rekli smo, razmišljaj, zašto vam ovo govori? Radi jednog kuranskog ajta. Kaže uzvišeni gospodar, zaista tvoj gospodar, o Muhammede, neće kazniti jedan narod, dokle god u tom narodu ima onih koji nastoji popraviti nešto. Evo, ako ništa razmišlja, ako mogneš da odjelu, da, da djeluješ, to još bolje, subhanallah, Allah dragi nagrad. Jedna stvar, jedna negativnost, je ona u krugu tvoje uže porodice? Je ona u krugu tvoje familije? Odnosi među ljudima. Da nastojiš da popraviš. Ne bi li nas gospodar počastio da budemo oni koji su usamljenici, ali usamljenici u onom pozitivnom smislu. Oni za koje Resulullah kaže na njima je Islam počeo i opet će Islam biti na usamljenicima. Mi smo, alhamdulillah, ima nas, hvala dragom Bogu. Ovaj broj, ovo je, kada bismo mi samo bili ti koji dodajemo kap u ovu našu čaršu, vjerujte da, da bi se stvari mijenjali. Dajte da pokušamo. Probat ćemo uz Božju pomoć, imamo dva mjeseca da osmislimo stvari za Ramazan. Dajte do kraja sljedeće hefti, do, do, do četvrtka. Razmislite. Možda nam date neku smjernicu da nešto u Ramazanu mi uradimo. Svi zajedno. Nema. Dokle god stariji i mlađi ne budu zajedno radili. Dokle god mi ne shvatimo da nam treba mudrost i iskustvo starih i da nam treba žar i energija mlađi, ne možemo naprijed. Jednostavno ne možemo. Ja molim gospodara da ove stvari budu nešto o čemu ćemo ako Bog da razmišljati. I mi svi želimo da ređu šehida. Svima nam je želja da nas gospodar počasti jer je to ona ona ređa koja nas približava da ređi sallallahu alaihi wasallam jer šehid će biti sa vjerovjesnicima sa Kaže Resulullah sallam i time ću završiti. Onaj koji se drži moga sunneta, moga stila življenja, kada se stvari u društvu pokvare, ima nagradu šehida. Onaj ko se drži poslanikovog stila življenja, kada se ljudi drže drugih stilova življenja, on ima nagradu čega? Šehida. Subhanallah. Zbog toga onaj ko kaže da je šehid, samo onaj koji na bojnom polju preseli Kaže Resulullah, onda bi šehida malo bilo. I onda nabraja druge kategorije, između ostalog, evo, imamo i ovu kategoriju. Molim gospodara da budemo oni koji se drže sunneta Resulullaha sallallahu alaihi i ovim stvarima razmišljaju, razmišljaju kako otkloniti negativnost, kako uvećati dobro u našem društvu. Ako nema nikakvih pitanja da proučimo dobro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijeha, a nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te da nas učiniš od onih koji se drže sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim dijelom koji približava džennetu. Gospodaru naš zaštiti nas od džehennema i svakoga dijela koji približava džehennem. Gospodaru naš pomozi nas da poglede svoje obaram, da stidna mjesta svoja čuvamo i da govorimo samo ono sa čime si ti zadovoljan. Učini nas od onih koji rade za islam, učini nas od onih koji nose bajrak islam i učini nas od onih koji neće obrukati muslimani. Gospodaru naš molimo te da oprostiš nama roditeljima našima i svima koji su nosili islam prije nas. Gospodaru naš vrati našu omladinu islamu Lijepi. Gospodaru naš vrati našu omladinu islamu. Gospodaru naš vrati naše starije islamu. Gospodaru naš vrati nas sve sebi. Ne belajima i nedačom, nego lijepim. Molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i društvo Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Oprosti nam grijehe i nemoj nas udaljiti od sebe zbog naših grijeha. Oprosti nam grijehe i nemoj nas udaljiti od sebe zbog naših grijeha. Subhana rabbike rabbil izzati amma ispun. Wa salamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.